Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli na još e, jednu večer na Radio Sovi. Moje ime je Antonio Piljan, a meni se u studiju pridružio e, Sven Sušanj, novoizabrani studentski pravobranitelj uh, sveučilišta u Rijeci. Dobro večer, Sven. Dobro večer. Pa evo za početak ako se možeš predstaviti našim slušateljima. Nego šta, moje ime je Sven Sušanj, evo novo izabran sam studentski pravobranitelj sveučilišta u Rijeci a inače student treće godine prava. Što te potaklo da se e, prijaviš za pravobranitelja? Pa budući da studiram pravo, mi praktički pa svakodnevno naučimo o tome kako u našoj zemlji kad je riječ o pravosuđu gotovo ništa ne funkcionira i kako građani jako teško ostvaruju svoja prava. A činjenica je da ćemo mi kao studenti jednog dana, dakle kad diplomiramo, postati akademski obrazovani građani i bit ćemo najpozvaniji da rješavamo probleme koje s kojima se naši građani suočavaju, s kojima se naša zemlja suočava, a jedan od njih je i to da počnemo aktivnije štititi svoja prava. I mislim da moramo početi već sada na, na sveučilištu kada smo studenti sa našim studentskim pravima koje ćemo mnogo lakše zaštititi nego jednog dana u odraslom svijetu kada će tu biti u igri neki ozbiljni sudovi i sl. Dobro, za naše slušatelje i studente koji se možda po prvi put susreću sa e, nekim koji je studentski pravobranitelj, koja je tvoja uloga zapravo? Što ti radiš? Pa, studentski pravobranitelj već mu jako puno sadrži njegovih uloga u samom imenu. On brani prava studenata. Ali što to zapravo znači? E, osim sveučilišnog studentskog pravobranitelja postoje i studentski pravobranitelji svake od sastavnica našeg sveučilišta. Dakle, svaki fakultet i svaki sveučilišni odjel ima ili bi barem trebao imati svog izabranog studentskog pravobranitelja. Ehm, prema zakonu o studentskim zborovima koji je sada na snazi, iako uskoro idu i njegove izmjene, donošenje novog zakona, ali tako i prema statutu našeg studentskog zbora, zapravo zadaća studentskog pravobranitelja je da se aktivira u onoj situaciji kada uoči da se pojedina studentska prava ili sustavno krše ili ako se neko pojedinačno pravo nekog pojedinačnog studenta krši. Tu će pogotovo doći do izražaja ona situacija kad se protiv nekog studenta pokreće stegovni postupak. Jer mi znamo da se eh, za neke određene stegovne povrede kao što je prepisivanje, primjerice najočitije, e, može protiv studenta pokrenuti stegovni postupak gdje mu se mogu biti izrečene određene mjere, počeći od nekih blagih kao što je pisana opomena, ali i dozbiljni, kao što je zabrana polaganja ispita ili pak isključenje sa studija. Znači oni koji to svačaju olako zapravo bi trebali malo pripaziti ovaj, i, i ne možda se opuštati takve radnje jer ih mogu na kraju krajeva izbaciti sa fakulteta. Upravo tako u krajnjoj liniji tu može doći do te naj, najozbiljnije mjere kao što je izbacivanje sa fakulteta, a zapravo kad, kad si to već spomenuo, jedna od eh, mojih zadaća koje sam si zacrtao svojim planom i programom za ovo jedno, jednogodišnje mandatno razdoblje jest da osim što povećam svijest studenta o njihovim pravima, jest da ih i više osvijestimo njihovim obavezama. E, tu možda onako najbanalniji i najjednostavniji primjer s kojima se svi susrećemo svaki dan jest primjerice potpisivanje nekoga na predavanju, svi to radimo, nebrojno puta smo nekoga potpisali, ali malo tko od nas je svjestan da je to stegovna povreda koja može povući za sobom duše najblažu sankciju, to je pisana opomena, ali ta pisana opomena, opomena nas primjerice može spriječiti u tome da se apliciramo za pojedinu sveučilišnu stipendiju. Ili pak nas može spriječiti da dobijemo dekanovu nagradu. Ili nas pak može spriječiti, ne znam, da nas imenuju studentom generacije, što je ovako možda malo ekstreman primjer, ali e, bez danjega može nas e, spriječiti u tome da ostvarujemo nešto što smatramo da uopće nema veze, a čini se tako neka banalna povreda, potpisao si frenda za predavanje. Tako da, važno je tu osvijestiti osim prava i neke obaveze koje studenti imaju. E, spomenuo si malo prije da postoje i studentski pravobranitelji na razini fakulteta, a ti si izabran na razini sveučilišta. Pa koja je to nekakva razlika između, između te dvije razine? Što ti radiš, a što oni rade i koja je onda tu tvoja uloga? Da, moja ideja da je e, funkcija sveučilišnog pravobranitelja da bude kao nekakav safety net za studentske pravobranitelje svake pojedine e, sastavnice, dakle fakulteta i sveučilišnog odjela po mom viđenju njegova bi uloga trebala biti primarno neka koordinirajuća. On bi trebao praktički poupravljati e, sa nekom vizijom, sa, sa nekim zajedničkim ciljem i radom svih studentskih pravobranitelja, a da bi to postigao, on to ne može svakako činiti jednostrano. Tako da je jako važno, a to je nešto što predviđa i statut studentskog zbora, da sveučilišni pravobranitelj redovito saziva sjednice ili sastanke na kojem će se okupiti svi pravobranitelji svih sastavnica koji bi po mom mišljenju bila jedna odlična platforma da se donesu neke smjernice za rad, neka uputstva, pa čak i neki postupovnici kako bi studentski pravobranitelji trebali u određenim situacijama postupati, a isto tako ne treba ispustiti iz vida jednu isto jako važnu stvar, a to je taj psihološki efekt koji, koji ima i autoritet koji ima 17 odnosno 16 ljudi kada se skupi naspram samo jednoga. Dakle, kada kolektivno kao neka zajednica svi studentski pravobranitelji ukazuju na neki problem kojeg su uočili, to ima puno veću snagu nego da je to učinio samo jedan bilo fakulteta ili ako da sam to učinio samo ja, primjerice. Ok. Izvuko bi sad nešto iz tvog motivacijskog pisma kojeg si uh, predao. U biti napisao si da ne treba bježati od činjenice da se studentska prava E, zajamčeno normativnim aktima sveučilišta krše gotovo svakodnevno, a da studenti toga nisu ni svjesni. To je zapravo dosta malo uznemirujuća izjava <laughs> da. za jednog studenta kao što sam ja. E, pa ako mi možeš reći na koji se to način svakodnevno krše studentska prava, a da mi toga nismo niti svjesni i što po tom pitanju možemo napraviti. uh Eh, kada sam to napisao, nisam naravno mislio na neke ozbiljne povrede. Jer ozbiljne povrede su uvijek rijetko, To je kao i kriminal, jel tako? Ne možemo reći da je to pravilo, nego iznimka. Međutim, eh, kada govorimo o nekim sitnim, malim povredicama, a baš zato što su male studenti redovito toga nisu ni svijesti, one zaista se događaju ako uzmemo cijelo sveučilište, dakle ukupnost svih fakulteta, a nas je 20.000 studenata na našem sveučilištu, one svakako jesu česte neke koje, koje ja uočavam i koje sam uočio u razgovoru sa svojim kolegama, ne samo sa svog fakulteta nego i sa drugih fakulteta, je primjerice što se tiče nastavnog procesa, studentsko pravo na konzultacije ili primjerice studentsko pravo na uvid u napisani kolokvi ili test. Dakle, iako u najvećem broju slučajeva, ja bi se usudio reći praktički pa 99%, e, tu nema nikakvih problema. I svi nastavnici su tu vrlo susretljivi i ne samo da ispunjavaju to, to, to, tu svoju dužnost da drže konzultacije, nego i omogućavaju i uvid u testove ipak postoje pojedine situacije gdje studenti imaju poteškoća s nečim što bi trebalo biti praktički nešto što uzimamo zdravo za gotovo. To je da možeš otići u kabinet nešto pitati i da možeš vidjeti zašto si ocijenjen tako kako si ocijenjen. Osim tih e, studentskih prava koje se tiču neposredno nastavnog procesa, tu imamo i neka materijalna, ekonomska praktički studentska prava koja su redovito zajamčena i višim e, pravnim aktima od ovih sveučilišnih, dakle to je prvenstveno zakon, ali isto tako i e, razni pravilnici koje donosi ministar obrazovanja. Tu bih primjerice istaknuo pravo na studentsku subvencioniranu prehranu studenata. E, baš evo na sjednici na kojoj sam, e, sjednici studentskog zbora na kojoj sam izabran za studentskog pravobranitelja je jedan od članova studentskog zbora sa filozofskog fakulteta istaknuo taj problem gdje konkretno kada studenti njihovog fakulteta završe preddiplomski studij, Eh, praksa je da se u njihovoj referadi da im se prereže iksica. I sada postoji jedan, tako reći, eh, eh, gap između završetka prediplomskog studija do upisa u, na diplomski studij, gdje zapravo, iako oni, prema pravilniku kojeg je donio ministar obrazovanja, imaju pravo na subvencioniranu prehranu do 15. listopada. Dakle, neovisno tome da li su upisali ili nisu upisali ovu iduću akademsku godinu, gdje su oni faktički, zato što nemaju iksicu, onemogućeni da ostvaruju to svoje pravo. Tako da tu je nešto, to su recimo neke od onako udžbeničkih e, primjera povreda gdje bi studentski pravobranitelj trebao reagirati, prije svega ih uočiti, a onda reagirati prema bilo fakultetskim ili sveučilišnim tijelima da se to prestane. E, imam još jedno pitanje vezano za ovu tematiku. E, dosta puta na fakultetu se susretnemo sa nekakvim radnjama s kojima se možda ne slažemo ili nam nisu jasne. Kako onda prepoznati nešto što je kršenje studentskih prava ili da ne zamijenimo to s nečim što je jednostavno nešto sa čime se ne slažemo možda i što nam e, nije toliko jasno. Da, to je uvijek ta tanka granica kad je nešto neka pravna povreda, kad je nešto zapravo u suštini političko pitanje. Da li bi trebalo biti crno ili bi trebalo biti bijelo, ali zapravo nigdje ne piše da mora biti ovako ili onako. Ehm, baš zato što je to, baš zato što su studentska prava raspršena na toliko raznih e, pravnih izvora. Dakle, od zakona, podzakonskih akata, pa onda sveučilišnih akata, pa onda fakultetskih akata. Mislim da je u potpunosti nerazumno od bilo kojeg studenta, pa čak i od studenta prava, e, dakle od jednog prosječnog studenta, da on sam ide kopat tražiti e, zakone, propise, prije svega da ih traži, a onda da kopa po njima i onda još da ih i tumači. Baš zato imamo funkcije koje su kao što je studentski pravobranitelj, kao što su studentski zborovi, koji su tu da obavljaju to za studenta. Iz tog razloga jedna od stvari koje sam e, predložio u svom e, prijedlogu plana i programa rada, odnosno sada to više nije prijedlog nego je stvarno i postao plan i program rada, e, jeste da se napravi jedan taksativni popis, interaktivni tako reći popis svih studentskih prava neovisno o izboru iz kojih eh, oni dolaze. Dakle, da li su to zakonom zajamčena napravili ili sveučilišnim aktom ili fakultetskim aktom, gdje bi studenti, ali to napraviti na način ne da copy-pastamo članak, jer opet nismo onda ništa napravili, nego zaista na jedan jednostavan, onako rekli bismo, narodski način, objasniti na šta ti to imaš pravo kao student, ali isto tako šta si ti dužan kao student. Dakle, kada bismo, kad, ne kada bismo, nego kada to napravimo, a to će biti svakako dostupno putem interneta, studenti će moći se na jednostavan način informirati o tome koji je zaista sadržaj i opseg njihovih prava i obveza. sada smo napravili jednu kratko malo e, uvod u, u svu ovu tematiku uh, studentskih prava i tvoje uloge kao pravobranitelja. E, sada ćemo otići na jednu malu glazbenu pauzu, a u nastavku vam donosimo plan i program Svena za sljedeću akademsku godinu, odnosno za ovu. I evo nas natrag sa male glazbene pauze slušali smo studentsku od hladnog piva, pa evo da se vratimo u razgovor sa Svenom. Sven, evo ako nam možeš za početak e, reći e, koji su to tvoji nekakvi ciljevi, odnosno nekakvi planovi za ovu akademsku godinu? Naravno, e, upravo je zapravo taj prijedlog plana i programa bio jedan od dokumenata koje sam morao priložiti u toj natječajnoj dokumentaciji za izbor za studentskog pravobranitelja, tako da to bez daljnjega jedan od onih temeljnih stvari na temelju kojih sam izabran uopće na ovu funkciju. Četiri su neka glavna cilja koje želimo ostvariti e, kao studentski pravobranitelj na kraju svog jednogodišnjeg mandata. Dakle, ono kada se nakon proteka jedne godine osvrnem nazad da mogu reći da se nešto po tom pitanju promijenilo. To je prije svega pojednostavljivanje ostvarivanja prava studenata. Dakle, definitivno jedan od ključnih ciljeva i ono što sugerira samo ime pravobranitelja, to je da, da studenti lakše mogu ostvarivati prava koja su im zajamčena. Nadalje, učinkovitija zaštita prava studenta. Dakle, ne samo da studenti e, lakše ostvaruju svoja prava, nego i u slučaju da dođe do, ne da Bože, njihove povrede, da oni mogu na učinkovit, jednostavan e, i bezbolan način i zaštititi. Nadalje, E, važan cilj koji hoće ostvariti je povećanje transparentnosti rada studentskog pravobranitelja. Moje mišljenje da, da bi studentski pravobranitelj, kao zapravo i sve studentske funkcije, da bi trebali biti svojevrsni uzori, role models za sve studente, da pokažu e, ne samo nama samima, dakle studentima, nego i sveučilišnim tijelima, dakle našim nastavnicima, ali i fakultetskim i sveučilišnoj upravi, da smo mi studenti tekako samostalni i sposobni i da trebamo prednjačiti i da ako treba da ćemo mi biti perjanica nekakvih e, zajamčenih, demokratskih, transparentnih metoda rada. Tako da je, mislim da je jako važno da, da tu studentski pravobranitelj bude baš primjer kako treba raditi da, da, da bude potpunosti jasno i transparentno. I na kraju, ono bez čega ništa od ovoga troje ne bi bilo moguće, a to je jačanje e, studentske svijesti o njihovim pravima i obvezama sad postavlja se sasvim legitimno pitanje, to su divni ciljevi i ja sam siguran da bi ih svako da mu sad daš papir potpisao, ja se slažem s time. Ono puno teže je kako ćemo mi sad ostvariti e, te, neko bi možda mogao reći, utopijske ciljeve. A četiri mjere koje sam ja predložio, kojima ćemo pokušati ostvariti na, pojedini način svako od ova četiri cilja, jesu za početak e, izrada jednog online obrasca za prijavu povreda prava studenata i općenito bilo kakvih drugih nepravilnosti eh, u radu sveučilišta ili njegovih tijela. Eh, nadalje, tu je uspostava, kao što sam ranije spominjao, redovite suradnje između studentskih pravobranitelja svih sastavnica sveučilišta. Dakle, budući da svaka, svaki fakultet i sveučilišni odjel eh, ima svoje ili bi trebao imati svoje studentske pravobranitelje, jako je važno da kod bitnih stvari i na, jednom, na jednoj redovitoj bazi E, studentski pravobranitelji sveučilišta i studentski pravobranitelji fakulteta i sveučilišnih odjela nastupaju zajedno e, da dođe do jedne razmjene ideja jer definitivno je 15 ili 16 ljudi puno, puno pametnije od samo jednoga. Na kraju, tu imamo informacijsku kampanju o studentskim pravima i obvezama koja je usko povezana i sa četvrtom mjerom, a to je otvaranje e, stranica na društvenim mrežama studentskog pravobranitelja. Dakle, za početak ćemo početi onako skromno sa Facebookom, budući da, da je to i dalje mi se čini e, ona mreža, ona platforma koja je za nekakvu razmjenu informacija najpodobnija ali ne treba bježati od toga da postoji druge društvene mreže koje su postaju sve popularnije ili su već sada pa i premašile Facebook kao što su Instagram, kao što je Twitter, e, kao što je Snapchat na kraju krajeva. Tako da e, te dvije zadnje mjere idu ruku pod ruku i ne smijemo se samo zadržati na nekim onim tradicionalnim modelima kao što je ne znam tiskanje letaka, održavanje e, tribina ili predavanja. E, to ne smijemo po, po mom mišljenju niti izostaviti, ali to svakako mora pratiti i ići nekako iza ovog, ovog, ovog konjaništva a to su definitivno društvene mreže. E, ja bi sad malo ušao e, malo detaljnije u, ove, ovo što se nabrojao, pogotovo u ove aktivnosti. E, prvo si spomenuo izrada online obrazca. Mene zanima gdje će taj obrazac biti dostupan našim studentima i kako će oni putem tog obrazca moći prijaviti nešto neko kršenje studentskih prava i hoće li taj obrazac biti anoniman ili će oni morati svojim potpisom jel, na neki način eh, to, to priložiti. Zato jer, na primjer, ja prvi recimo ne bi htio sebe ugroziti eh, i, i svoje studentske ovaj, dane i, i tako dalje, jer eh, na neki način vidimo te odraz u našoj politici di se na neki način kažnjavaju ljudi koji odluče progovoriti protiv nečega što nije ispravno. Da, to su, to su jako sve bitna pitanja koja si istaknuo. kada je riječ o, o tim nekim detaljima, kao što je to gdje će se točno nalaziti taj obrazac. Za sada eh, je on tek u, fazi dakle nekoj idejnoj fazi, tako da on će se svakako, to će biti dakle online obrazac, da li, da će se na njega pristupat eh, putem stranice studentskog zbora ili stranice unutar nje, dakle studentskog pravobranitelja, to ćemo još odrediti. Ono što je nama cilj i ključno, da bude što pristupačniji i svakome dostupan. Dakle, da nije zakopan negdje na desetoj stranici nakon, pet, nakon 10-15 klikova, nego da je dakle, odmah tu da, da student može jednostavno do njega doći. Kad je reč o anonimnosti, za početak e, trebamo razlučiti to da bilo koja prijava e, neke nepravilnosti mora se znati koju podnosi, odnosno mora znati ako išta studentski pravobranitelj koju podnosi. Uh, naravno da tu jako, to, jako delikatno to pitanje gdje da li se mi usuđujemo od straha da ćemo snositi pojedine posljedice što je nedopustivo uopće prijavljivati neke nepravilnosti. Ako je riječ o nekim sustavnim kršenjima, dakle gdje nisi uh, ugrožen samo ti ili gdje nije povrijeđeno samo tvoje pravo nego, nego više vas, tada se nekako čini da tvoj identitet kao takav nije toliko bitan zato što studentski pravobranitelj tu onda mora postupati u, ime svih, jel tako? Dakle, ne radi se o nekoj pojedinačnoj povredi kojemu je povrijeđeno neko specifično pravo nekog specifičnog studenta. Međutim, kada bi bilo riječ o nekoj takvoj povredi, prije svega sama činjenica da je student to prijavio, govori o tome da želi da, da, mu se pomogne, dakle da mu se zaštiti to neko njegovo pojedinačno pravo koje, za koje misli da je prekršeno. Opet, to ne mijenja činjenicu da studentski pravobranitelj tu treba biti vrlo oprezan i da ništa ne poduzima i ne čini bez privole studenta koji je zapravo oštećena strana. Dakle, tu mislim da ima i tekako prostora da se to malo bolje i propiše i gdje bi recimo, o čemu sam ranije govorio, taj to koordinirajuće tijelo svih studentskih pravobranitelja moglo odigrati jako bitnu ulogu gdje bi moglo donijeti neke smjernice kako da se postupa u tim nekim delikatnim situacijama jer moramo biti svjesni činjenice da student kojemu je primjerice neki nastavnik povrijedio neko pravo toliko da, da on smatra da ga treba ići štititi i pokretati postupak to ne mijenja činjenicu da će se po završetku tog postupka, kako god on završio, taj student i taj nastavnik oboje vratiti na fakultet, opet će, biti, će se viđati, biti u nekom odnosu i to treba uzeti u obzir i tu zato treba biti vrlo oprezan i to vrlo detaljno razraditi. Spomenuo si i e, informacijsku kampanju o studentskim pravima, konkretno e, spomenuo si organiziranje tribina, predavanja i radionica, pa mene zanima da li postoji zainteresiranost studenata za takve aktivnosti, zato jer e, možemo svjedočiti e, svi zajedno da postoje nekakva pasivnost među studentima, pogotovo danas, pa da li bi se oni odazvali na ovako nešto? Da li možda postoji nekakav e, drugačiji način približavanja to studentima? Rekao si da, e, da misliš pokrenuti Facebook stranicu, ali da li je to isto pravo rješenje za to? to su baš onako on point pitanja koja direktno idu u, u, u samu srž stvari. Ja čak ne bih išao tako daleko rekao da su studenti pasivni, rekao bih samo da studenti nisu svi svjesni koliko mogu a mogu užasno puno. To naravno ne vredi samo za studente, vredi za sve mlade ljude, vredi za sve ljude zapravo. Redovito nismo svjesni svojih mogućnosti. Um, uvjeren sam da kada ehm, mladi ljudi, odnosno u ovom slučaju studenti, ehm, nešto sami pokreću, kada to čine za svoje kolege, dakle student za studenta, da to uvelike mijenja percepciju ovaj, ovdje kod eh, bilo koga, odnosno kod njih, na način da je odmah i zainteresiranost veća. Jer mi isto znamo da kad neko nešto drugi za nas napravi, naši profesori, uprava i slično, nekako to skoro pa podrazumijevamo i nekako baš nismo pretjerano za to zainteresirani. Ali ja mislim da kada bi e, studenti vidjeli da drugi studenti sami pokreću, da su motor neke promjene, da to bi već izazvalo ako išta neku znatiželju i pitanja. Jel tako? Jer to su studenti kao i ja, po svemu smo isti, a oni nešto čine, odnosno žele me privući, žele me pridobiti za nešto. Bez daljnjega da u ovom dobu društvenih mreža gdje se glavnina informacija dobiva e, putem interneta i to je realnost i po mom mišljenju to nije ništa loše, e, da je prije svega važno da taj neki prvi val e, odašiljanja informacija bude upravo na tim mjestima gdje, gdje studenti zapravo i crpe svoje informacije. Međutim, kao što sam prije napomenuo, mislim da ne možemo nikada u potpunosti izostaviti ili zanemariti ulogu koju ima komunikacija uživo, e, odnosno, dakle, kada se sastanu zaista na istome mjestu u isto vrijeme e, više ljudi, jer tada smo puno pozvani da kada smo s nekime u istoj prostoriji da podijelimo svoje viđenje i u ostalom, ono najvažnije da se upustimo u razgovor. Ne smijemo zanemariti da komunikacija preko društvenih mreža, kada govorimo o nekim objavama i slično, objava i komentari na objavu to nije razgovor. To je više kao neka oglasna ploča. A mi želimo postići to da, da, da se otvoreno razgovara o temama koje su bitne konkretno za, za moj ured studentskog pravobranitelja, a to su studentska prava i obveze a to se ne može postići putem kačenja bilo čega na oglasnu ploču, tu mora biti jedna živa, živa rasprava, jedan pravi razgovor. Svem, hvala ti puno, evo s ovime e, se polako približavamo kraju našeg razgovora, e, pa evo za kraj ako možeš samo reći gdje ti se e, naši studenti koji sad slušaju, ali koji ne slušaju u budućnosti mogu javiti sa svojim problemima. Naravno, za početak dok ne krenemo s ostvarivanjem ovog plana, pa tako i izradom tog online obrasca, tu je svakako i cijelo vrijeme će biti na raspolaganju mail studentskog pravobranitelja, to je dakle sz.uniri.hr Dakle, preko tog maila me studenti uvijek mogu dobiti. Uh, isto tako spomenut ću i alternativni mail na kojeg me također uvijek mogu dobiti, to je dakle mail e, isto na sveučilišnoj platformi sven.susanj.sz.uniri.hr Hvala ti Sven, e, mi smo s ovime došli do kraja ovog intervjua, vi dragi slušatelji ostanite u frekvencije Radio Sove. Radio Sova.